บุ๊กทูเจ็ดสิบแปดตัวชิระสกุยระตัวชิชระปสกุยระ คำคุณศัพท์ หนึ่งพลิสวาตเฮรพลิสวาตเฮรผู้หญิงชาราหนึ่งคน Бзылъфыгъэ хэкӏотагъ. Бзылъфыгъэ х э к ӏ о ผู้หญิงอ้วนหนึ่งคน بزلفغة بشر بزلفغة بشر ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นหนึ่งคน بزلفغة زخزخن فال بزلفغة زخزخن فال รถใหม่หนึ่งคัน машинач машинач รถความเร็วสูงหนึ่งคัน машина п с и н ч машина п с и н ч รถนั่งสบายหนึ่งคัน машина гупсов машина гупсов ชุดเรสสีฟ้าหนึ่งชุดเจน н а шхвант. Джена шхвант. ชุดเรสสีแดงหนึ่งชุดเจน н а плюж. Джена плюж. ชุดเรสสีเขียวหนึ่งชุดเจน н а вуциш. Джена вуциш. กระเป๋าถือสีดำหนึ่งใบอัชมักชุดอัชมักชุดกระเป๋าถือสีน้ำตาลหนึ่งใบอัชมักฮับชอัชมักฮับชกระเป๋าถือสีขาวหนึ่งใบอัชมักฟิชอัชมักฟิช คนใจดีหลายคน ซึฟกัวฮึซึฟกัวฮึคนสุภาพหลายคน ซึฟชะจาฟึซึฟชะจาฟึคนน่าสนใจ หลายคน ซึฟรชอวอนซึฟ гъэшӏэгъоных เด็กน่ารัก кӏэлэцӏыкӏу дэгъух кӏэлэцӏыкӏу дэгъух เด็กดื้อ кӏэлэцӏыкӏу дысых кӏэлэцӏыкӏу дысых เด็กดี